А сега следува рубриката Библиско прашање. Само едно библиско прашање, кое што има за цел да ја тестира вашата меморија. Прашањето гласи, како се викале баба му и мајка му на Тимотеј? <laughs> значи, ако се секавате на утринскиот стих, што го прочита Борче, <laughs> Маре прва одговора, како е? Да, браво. Две еврејки, мајка и керка, со грчки имења, како што било вообичајано во тоа време за многу евреи, ги имале таа чест да бидат запишани, споменати во Библијата и на тој начин овековечени за веки веков. Вечерва ќе го посетим преостанатото време за последните стихови од Евангелието според Јован 12 глава. Не се многу на број, од 44-тиот до 50-тиот. Каде што во својот завршен говор Исус продолжува И повторно го споменува судот. Четиридесет стих. А Исус подигна глас и рече, кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме пратил. А кој е тој? Исус вели на евреите, значи, ако верувате во мене, вие всушност верувате во, во Отецот, во Богот, Јахве. му вели, кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме пратил. Значи, прв пат тука го кажува ова, а подоцна во 14 глава му го кажува на Филип, односно на сите ученици собрани, бидеќи тој поборал, Господе, покажи ми го, Отецот, и тоа ќе биде доволно. Но, за тоа ќе дискутираме која ќе дојде на ред 14 глава. 46-тиот стих. Јас светлина, ево го повторно тој нагласок на светлината, за кој што зборувавме посебно минатата сабота. И јас светлина дојдов во светот, така што никој кој верува во мене, да не остане во темнина. Много интересно. Исус е светлината. Значи, таму каде што го нема него, има што? Темнина. Меѓутоа, постојат многу безбожници во овој свет, кои што не живеат во буквална темнина. Го немаат Исуса, но имаат некаква светлина некаква светлина. Ако таа светлина не е од Исуса, тогаш каква е таа светлина? Интересно прашање. Значи, не збораме за физичка светлина, сонце, светилки. <laughs> Да знаете, во историјата на човештвото постоја еден период случајно или не се поклопува со периодот на Француската револуција. Наречен просветителство. Просветлување. На латински би било илуминизам. ова движење на некој начин не било тоа главно, главна причина, меѓутоа на некој начин, на свој начин придонело да се занемари Библијата и христијанството воопшто и светот да заплива малку, односно христијанските народи, било на запад, било на исток, да запливат во водите на подоцна на атеизмот, материализмот, дарвинизмот и така натаму. Дали постои светлина без Исуса? Не постои вистинска светлина без Исуса. Мегутоа, оние што го немаат Исуса, не се дека живеат во тотална темнина. Тие, и, и тие живеат во некаква лажна светлина, илузорна светлина, која што ја создава кој? Оној кој што во Библијата е наречен светлоносец. Дали постои лажна светлина? Што рекол апостол Павле во врска со светлоносецот? Не чудете се на ова, што постојат лажни пророци, лажни апостоли и така натаму, бидеќи самиот сатана понекогаш се појавува како ангел на светлината, како светол ангел. Тоа представува само една имитација. Значи, илузија. Бејќи тоа не е вистинската светлина. Знаете, во образованието, ке речеме, пазите, образованието е христијански термин, значи, луѓето, децата конкретно, да ги воспитуваш, да, да стекнат образ. А каков образ ке стекнат, ако, ако ги учиш, дека настанале од мајмун? ке стекнат мајмунски образ, како што имаат политичариве. Но во образованието, вработените, учителите, наставниците, професорите, со еден збор се нарекуваат просветни работници. Што значи? Просветлуваат. Мегутоа, тоа би било буквално вистина ако во нивната образовна програма, центар, центар на нивното образование е Исус. Ако го трнеме Исуса од образованието, како што прави световната наука, што нема да постои образование, значи луѓето нема да излегуваат од училиштата стекнувајќи образ, туку ќе бидат безобразни, односно без образ, буквално. <laughs> А исто така нема да бидат просветлени, Токму нивниот разум, како што вели апостол Павле, ќе биде помрачен. Меѓутоа, луѓето ќе мислат дека се просветли. Ке имаат високо мислење за себе си. Ке бидат возгордеани и надуени од стекнатото знаење, титули, докторати, дипломи и така натаму. Но во свет тоа го нема Исуса. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам. Зашто не одав да му судам на светот, туку светот да го спасам. Ова се најинтересните зборови во овој последен оцек од 12 глава. Ако се секавате во петата глава, што им рече Исус на теолозите во Синедрионот? Отецот не суди никого, туку целиот суд му го предаде на синот. Ова само по себе представувало шок за евреите. Исус себе си се поставува како судија, овластен во та, за таа функција од страна на Отецот, од страна на највисокиот авторитет во еврейската религија. Мегутоа сега Исус вели ни јас нема да ве судам. Е како? <laughs> Четириесет и стих кој се откажува од мене и не ги приме зборовите мои, има кој да го суди. Кој е тој? Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Или во судниот ден. Кога луѓето го потребуваат овој израз судниот ден, често пати во денешно време се употребува во жаргон изразот секојаш кога некој израз се потреба во жаргон, го губи своето изворно значење. Значи, тоа е библиски термин, се однесува на Божиот суд, последниот ден, второто Христово дагање, не се однесува. Мегуто, многото се го потребуваат за разни ситуации во кои што гинат одеднаш многу луѓе, катаклизми, апокалиптични сценарија и така натаму. Судниот ден. Исус вели тоа е последниот ден, како што за тоа зборуваше на повеќе места во шестата глава. На кој начин синот ќе суди, кажува овдека, поточно на кој начин ќе осуди. Исус нема да осуди никого, односно Божиот суд е како и неговиот закон, 100% морален. Нема во, како што во Божиот закон не постои, нема ништо правно, Тука е 100% духовно, морално, законот е духовен, вели апостол Павле, тука луѓето не може да најдат дупки во Божиот закон, затоа што Божиот закон, за разлика од човечките закони, е морален. Така и Божиот суд е морален. Луѓето ќе бидат осудени од Словото. Неопростен, непокајан греф во нашите души, соочени со Божјото Слово во судниот ден, ќе значи осуда. Тоа е нешто секој од нас имал прилика да го предвкуси во сегашниот живот. Сите ние знаеме што значи грижа на совест. Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Во нашите мозоци ќе биде складирана и господовата информација, Христовото Слово, што сме го читале, слушале во текот на животот, а исто така што ќе биде во нашата меморија сочувано, ако не биде избришано благовремено, додека трае времето на милоста, сите наши грешни дела, грешни мисли, зборови, нечисти желби и така натаму. Сето тоа, ако до тогаш постои, а кај оние што го одбиваат Христа и го одбиваат Неговото Слово, ќе постои, дури и кога ќе бидат воскреснати од мртвите, ќе постои таа информација во нивната меморија, нив ќе ги осуди. Затоа во Откровението се вели дека мнозина, толку мнозина што во тој призор на апостол Јован му се чини како да е тоа целиот свет – Секој роб, секој слободен, големи, мали, богати, сиромашни, кнезови, цареви, војводи, обичен народ, ќе им речат на планините, на карпите и на горите, паднете врз нас и сокрите не. Од кого? Од славата на Исуса Христа кој што доаѓа. Зошто? Зошто не може да ја издржат Божијата слава? Мијата сабота прочитавме, 43 стих, зашто им беше помила човечката слава, отколку славата Божија човешката слава ќе ни биде помила отколку Божјата слава, секогаш кога ни е мил некој грех. Немате, ово е многу битно. Значи, секој оно кој што повеќе води сметка да не биде исклучен од неговата секта, отколку што води сметка дали е верен на Божијето Слово, за да, за да го има тој приоритет, Значи, повеќе да се плаши од луѓето толку од Бога, за да го има тој приоритет, повеќе да му е мила човечката слава отколку славата Божја, на такви човек во тој момент мора да му е мил се уште, барем, некој греф. Нема расчистено со некој греф. И некој зашто би се плашал? Зашто би се плашал од луѓе? Зашто повеќе би водил сметка за земскиот интерес. Зашто јас само од себе не зборувам, но Отецот кој ме прати, тој ми даде заповед што да кажам и што да зборувам. Повторно не подсетува ова изјава на предходно прочитани мисли од ова Евангелие. Божиот син бил толку верна, не достига зборов во македонскиот јазик, морам да речам копија. Елена Вајд вели експрес имидж. Значи, за разлика од луѓето, каде што секој син на некој татко не е баш <laughs> верна копија, значи не е некој вид клон, да речеме, на својот родител, току синот во случај, значи бидејќи наследува и од мајката, значи не е само од таткото, е нешто посебно. Не само како личност, туку е посебно и како својот карактер, по својот карактер. Меѓутоа, може некоја особина да превладува од таткото или од мајката или од некој друг предок, па велиме се метнал на овој и на оној, според таа особина, која што преовладува. Мегутоа, Исус, за Исуса е речено дека е 100%, значи 100% неговото, неговиот карактер е копија на татковиот, на отецот. Значи, се што има 100% е наследено од отецот. Нема, нема некој трет фактор, нешто што што може да го расипе ова совршено наследство. Исус тука вели дека дури и се што зборувал, не само се што правел за време на својот живот на земјата, туку се што зборувал било по заповед на Отецот, замислете. Значи, Исус никогаш ништо не изфилозофирал сам од себе. Какво совршенство? Само Светиот Дух можел да произведе вакво совршенство во човечката падната природа која што Исус ја земал на себе, наследувајќи ја од Дева Марија. И последниот 50 стих за вечерва. И знам дека заповета негова е живот вечен. А оно што го зборувам јас, го зборувам така, како што ми рече Отецот. Е са едно прашање за размислување. Апостол Павле цело време зборуваше дека законот не спасува, законот не оживотворува, законот не оправдува, можеме да речеме дека не и не посветува и така натаму и така натаму. Сето тоа во контекст на истата мисла. Законот само покажува каква е нашата состојба како огледалото. Меѓутоа Исус вели дека заповета на неговиот Отец е живот вечен. Божите заповеди се живот вечен. Па нели Божиот закон се состои од Божи заповеди? На кој начин Божјата заповед е живот вечен? На тој начин што секој што ќе ја послуша Божјата заповед, со својата послушност прима живот вечен. И како тоа? Па, зарем тоа не е оправдание со дела? Ке рече се некој протестант. Не знам како одговарале на ова прашање адвентистите. Меѓутоа, многу ми се допаѓа еден одговор што го дал доктор Елет Вагонер. Го нарекувам доктор, не знам што имал докторат по теологија, <laughs> туку затоа што стварно бил доктор, бил <laughs> лекар. А чие што теологија имале проблем да ја прифатат мнозина доктори по теологија во Адвентичката црква до ден денес. <clears throat> Како и да, <laughs> тоа беше тема која што некогаш многу ја джвакав. Ме се допега неговиот одговор кој што вели верата, значи верата во Евангелието, во Божиото Слово, верата е сама по себе послушност. Прекрасен одговор. Никаде во, кај нито еден друг адвентистички автор, писател, проповедник не сум сретнал вакво поистоветување, идентификација на верата и послушност. Сите се на некој начин ги раздвојуваат, прават разлика помеѓу тие две работи. Томас Дейвис, да, бидеќи тој исто така во тие теми, така, на оправдание со вера. Верата е само по себе послушност. Бидеќи тоа што во Павловите посланија, тоа што оправдува, што спасува, што оживотворува, тоа е верата, значи. Значи не делата, законски, току верата. Значи тоа е послушноста. На кој начин било кој христијанин станал послушен на Божиот збор? На кој начин? Само затоа што поверувал во Божиот збор? Може ли, може ли да бидете послушни на нешто ако не верувате? Например, сте ја послушале Христовата заповед да се крстите. Може ли тоа да го направите без да поверувате? за не зборувам за крстевање на мали деца. Туку дали можете вие да донесете одлука, ако сте били некрстен, да се крстите без да поверувате? Но земете било која друга Божја заповед. <clears throat> Зошто сте ја прифатиле? Ветерал некој со сила? Ви се закранил со пекол? Со вечни маки? Од страв? Ако сте прифатиле некоја Божја заповед, ако сте ја послушале, тоа е затоа што сте поверувале. Мисля, тоа пак е еден одговор на сега покојниот пастор Расел Стендиш и тој доктор беше исто. <laughs> На прашањето од еден теолог на Генералната конференција, некаде 2000-та година се одржа тој состанок, во Силвер Спринг, Мериланд. Прашањето беше еден вид провокација, во дебата чисто. Разбойникот на крстот, како тој се спасил, а немал време да покаже некои дела, да покаже некоја послушност, со други зборови. Демек послушноста, демек разбойникот немал време да биде послушен. Е, тоа може. Таква глупост да слушнете од доктор по теологија. Одговорот на брат Расел беше разбойникот на крстот. Штом, веднаш штом поверувал, во моментот кога поверувал, тој веќе почнал да живее живот на послушност, колку и да е краток тој живот. Значи, и две минути да, да живеел само, откако поверувал и го признал Исуса, тие две минути, тој живот бил посветен живот. Тие две минути биле послушен живот. Не треба да тој направи нешто, кој знае што, што луѓето ќе го видат, може би поинаку да се облекува или да престане да пуши, може би, или <laughs> нешто што тогаш го немало, се разбира. Нека не големите грешници Нешто што е луѓето по своите човечки критериуми недворешни, ќе го, ќе го ценат како послушност. Разбојникот го крстот нема време да направи некакви недворешни промени. Меѓутоа, штом поверувал и го признал Исуса и Светиот Дух го очистил на тој начин неговото срце и неговата совест. Тој жив, заживеал, почнал да живее живот на послушност, колку и да е краток. Сега сум прочитал мислење од некои теолози, што не можам да кажам дали е точно или не е точно, кои што тврдат дека дека разбойникот може ли да биде крстен со онаа вода што потекла од Христовата рана, нели потекче вода и крв, па таа вода го испрскала разбой, Некои тврдат така, значи. <laughs> не, не можам да кажам дали е тоа точно или не е точно. <laughs> меѓутоа и не сметам дека во тој момент е битно. Послушноста не е можна без вера и затоа заповета Господова е живот вечен, бидејќи ако човек ја послуша и ја исполни, за да тоа се случи, предходно морал да има вера, а таа е таа која што го оживува, таа е таа која што го прочистува, таа е таа која што го посветува, оправдува и спасува за живот вечен. Со ова извршуваме 12 глава. Од следната сабота ќе се започне со 13-тата. Може би зборови кои што се читаат еднаш во три месеци, <laughs> често пати, и поредко и од тогаш. Но сега ќе имаме прилика да ги прочитаме и да ги проучиме овие текстови малку подлабоко и малку повнимателно.